Şey adı Konyalıca aşık. Sen görüverince anlah gibisin. Sanki eşin erik börek gibisin. Ne sevdiğin çabuk unuttun beni. Yanlık şebit gibi kuruttun beni. Al şu şarvarlığı dikeyim balcana. Gönderdin beni şaklanmış balcana. Bana bakıp da gözlerini hörtletme. İreçelik kayısı gibi beni pörtletme. Aşkım ben de bir gül bir kaynasın. Ne öğreceksin sıpalargı sokakta oynasın. Ne gördüysen uzun ömrü, yeter isteğin gari, ölüğün körü.